أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله da farko muna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu a wannan gari mai albarka kuma a wannan ƙofar gida a ba don komai ba sai don ainihin ɗaukaka addinin musulunci kamar yadda muka san cewa e eh, lalle wannan addini Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake ɗaukaka shi duk da akwai masu ƙoƙarin dammara shi to amma na ma kullum Allah subhanahu wa ta'ala ne yake ɗaukaka shi musamman ma irin addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam yake koyar mana yana faɗin cewa mu dinga cewa irin su Allahumma izzal islama wal musulmin wa azilla shirka wal mushrikin kuma gashi dai muna samun ainihin ci gaba ga wannan addini din har ma a cikin ƙasashen turai maƙiya addini din sai ka ji wasu ɓangarori sun musulunta waɗanda ma ba ka tsammani to amma dai na tashi a nan ne domin idan ainihin godiya na wannan mai anguwa ko kuma in ce godiya na wannan mai garin sakamakon ainihin baƙi da suka halarto ƙofar gidan ba don komai ba sai don girmama shi shi kansa ta yaya wajen zaɓen ƙofar gidansa a zuwa daga kalman Allah to yana godiya akan wannan al'amari ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya miƙa godiya ga dukkan al'umma waɗanda suka halarci wannan wuri da ma waɗanda suke da niyan zuwa don za ka samu wani ya ƙulla niyya zai zo amma da ke abin na Allah ne wani uzuri sai hana shi zuwa to shi ma dai ana miƙa godiya zuwa gare shi ana fata Allah ya biya shi waɗanda suka zo kuma Allah ya mai da su gida lafiya dama idan muka duba kamar irin wannan tafiya ta ƙungiyar izala wurare da yawa idan aka je a farkon lokaci kenan ana ma hana su wa'azin a ce ba za a yi ba ana to amma yanzu an wuce wayannan wuraren duka sai gashi masu garin ma a gabansu suna zaune ana yi yanzu a ƙaramin wuri za ka zo ka samu a da Jaurin gari sai ce ba za a yi nan ba amma na ma yanzu sai ka samu jauraban masu ne a gaba-gaba shi yanzu yara ƙanana idan ka duba ƙungiyar irin aikin da take ka duba yaron da ya karatu yanzu kaga abu ne wanda zai shajje a yara kamar yadda dama aka ce za a sa shi saboda yara su shajja'u su zama ya zama abin koyi a gare su muna fata kuma Allah ya ƙara ɗaukaka wannan ƙungiya ɗin kuma ya ƙara mata azama a kuma zan miƙa godiya ga ainihin maluma da suka gabatar da karatu a nan wurin a bisa gaskiya sun yi mana wa'azi kuma wa'azi mai kama hankali musamman da ake kiran ainihin wannan tafiya ta ƙungiyar izala amma ɓangaren matasa haka ne ko to kaga matasan nan sai mu ce Allah ya musu albarka Allah ya ƙara mana ire-iren matasan a ƙara ainihin jajircewa abin takaici ne kamar yadda ainihin malami na biyu yake mana maganan cewa ai abin kunya ne kai kananan bawan Allah ka tashi a kana musulmi musamman ma yanzu kam izalan ma wani ya tashi ya samu a gidansu a nayi matasan namu da yawa wanda sun zo izalan ma lokacin da aka kafa ta ba a haife su wasu sun zama malamai yanzu to yaya kai ko yanzu ka tashi baka san farillan alwala ba baka san sunonin alwala ba balle kuma a ce sallah a gefe guda inda za a ce maka kai arne ne fushi za ka yi idan an ce kai arne ne wallahi sai kai fushi to ai ka ba da kunya ka fa take goyon ka ana sallah da kai kuma har yanzu baka iya sallah to ga wannan akwai matsala sosai ya kamata idan muka tashi muka wayi gare muka ga kanmu muna cikin matasa waɗanda ake ganin suna da ainihin ƙoƙari na riko da addini kar ka zo ka yanke wandonka ka sake gemu amma in an taba ka ko. idan aka zo aka taba ka ba to a nan ba za ka ga ƙungiyar aikin komai ba domin waɗanda suke manya magabatanmu Allah ya saka wa iyayenmu da farko sun karɓi wannan ainihin kira na izala da ƙarfi amma matsalan da aka samu da yawa ba su yi karatu ba sai ya zama suna kiran kansu ɗan izala amma in aka auna su ba abin da suka yi izalin kuma wani aiki wanda za a ce su sun yi a ɓangaren karantarwa ko ɓangaren wani abu dama za ka samu mutum bayi da kuɗi balle ya taimaka kuma ya tsaye karatun bai yi ba sai dai zuciyar na yana son izala amma menene ka taimaka wa izalan to yanzu mun zo lokacin da izalan ta ƙara wayar da mu abun mu tsaya mu yi karatu ne idan aka yi karatu kamar yadda malam ya bari to wallahi duk kai zai waye ba daidai ba ne ka tashi kana tinkafo za ka yi aure auren nan yana da ainihin sharuɗa da yawa yana da abubuwa amma kuma ka rungumo auren baka san ma meye ne aure ba da yawan yawanmu matasa inda za a tsaye da mu a ce ka zo ka faɗi menene haƙoƙin aure menene haƙƙin matan nan naka ko kuma ita menene haƙƙin mijinki su yi bayani tun da an ce aure ibada ne a zo a yi aure to kasan wannan amma waɗannan sharuɗan da ake yi ana zuwa wajen shaidan aure ana yin wasu shaida na ƙarya wani zai tashi ya yaba ɗansa ko ya yaba yarsa alhali ba haka take ba akwai matsaloli da yawa idan muka je tarihin magabata abdullahi bin musayyib wannan da muke magana to da muke karantawa tun a ƙawa'idi ya aurar da yarsa ga ɗalibinsa a Isa yana da tsawo yayin da ya aurar masa da ita da aka zo lokacin auren masu gari manya masu kudi saboda suna ganin yar malami ne saboda haka suna sonta suka shigo gaba da yake shi kuma malamin ne yana ganin idan ta yi aure a matsayinta na mai ilimi ta aure mai kuɗi kawai ba wai mai ilimi ba to ya yi asaran tarbiyyar da ya yi kawai ba su ankara ba sai ga ainihin ɗalibinsa yana nan kwana wajen uku bai zo darasi ba Ranan da ya zo ya zauna abdullahi bin musayyib ya tambaye shi menene ya hana ka zuwa sayyid bin musayyib menene ya hana ka zuwa darasi yau kwana uku ban ganka ba bayanin da ya ce malam yare na ne ta rasu na tsaya a gida saboda an yi marashi ce haka ne to shi kira ainihin shi abdullahi ce in an aura maka za ka karba ya ce kwarai ya ce to akwai yasa to yarsa kuma abun ya ba shi mamaki a matsayinsa to haka dai aka aura masa yan nan a nan take abinda ainihin babanta ya yi kawai zuwa ya yi yace ka zo ya kama hannunta ya damƙa masa ya ce ta to yayin da ya koma sati guda ya yi kuma bai dawo majalisi ba a dalilin mai saboda ya auri malama da ya je samu ta fi shi karatu gaba ɗaya ma mai da darasinsa a wajen ta kawai to ya yanzu yaranmu ahli sunnan ma yaranmu duk sun ƙare ainihin barema malam bala yana jiran su je makaranta zu tafi barema yara mazan mato balle kuma a ce yau mata wannan kalubale ne bangaren ainihin darasi babba ne wanda malaman nan suka zo suka ajiye mana darussa manya-manya ne idan muka duba bangaren ilimin nan wallahi har yanzu muna da rauni sosai alal haƙiƙa an yi ƙoƙari ana kamantawa amma yana da kyau mu ƙara jajircewa saboda me a yanzu ilimi idan ka zo ka samu wani guruf sai a ce ilimi ya yi yawa to ba su sani ba ne wallahi in kana maganan ilimi ya yi yawa to ka duba masu fere kan nan kuma yanzu kusan a matasan sun fi yawa sun fi yawa wanda ya fere kan da ma wanda bai fere kan ba da yawa in ka taba su kan kuma babu addini damuwansu kamar yadda malam ya faɗi ya san yadda ake noma ridi ya san yadda ake noma buhu na gero da sauransu amma na ma yaya kuma zai bauta wa Allah wannan ma ba damuwarsa bane kuma tun da ainihin addinin musulunci yana da tsari mun san cewa addinin ba ya yi wasai da yin. domin manzon Allah tsira da hancin Allah tabbata a gare shi shine aka fara ce masa ikara to kai oga kwata-kwata an ce ma ya yi karatu kai kuma fa kai kuma waye da za ka ce a a karatu wasu kawai in sun yi aimukan wani wai kullum fa sai in matsala ta same shi tukun zai zai samu ni malam ina da tambaya ne to kai kullum haka kuma tambaya in ka bi shi za ka samu kwata-kwata ba komai ba ne ba bai wuce ƙarli da bayi wani sai ya ce kamar a na rena ƙarli da bayi ba na rena ba ne wai ganin ahalar yana gidan kowa ne ko ba shi ne ba amma wallahi in ka bincika yanzu a wajen kabili da badin nan in ka ce za ka tsaye da matasa musamman masu tsere kan nan ka ce sai ka min bayani idan sallan ka ta samu matsala ya za ka gyara in ba haka ba ba za ka fita masallacin nan ba yau to ina ganin akalla masallacin yana ɗaukan mutum ɗari ne mai yiwuwa hamsin kan ba za su fita ba za a samu hamsin kam duka malam ya rike su sai sun yi karatu sannan su fara to ya za mu yi da wannan ya al'umma ya jama'atar musulmin idan mutum bai san ƙabli da bari bayan zufi sabila ka ce ya san sallah bai san ƙabli ba bai san bari ba menene bai sani ba ta inda za ka gane cewa mutum bai sani ba yau idan da a ce kullum shi ne zai yi sallah shi kaɗansa ko kuma a ce shi ne imam ɗin in dai bai san shi ba to shi kullum sallansa ba ta bashi don ba za ka taɓa ganin an yi ƙabli ba wanda bai san ƙabli da badi ba don yana sallah ka ce ya yi ƙabli ko ya yi badi ba za ka taɓa gani ba wallahi in kuma baka san ƙabli da badi ba to ina ganin in na ce baka san sallah ba ban yi gari ba ke gari saboda ƙablin ko badin yana zuwa daga rafkana ne kai ne za ka kursa a sallar? to in ka kursa sai aka ce to ga yadda za ka yi ka gyara saboda tun zamanin manzon Allah zira da wancan Allah sabata gare shi ne ya fara yi mana ƙarni da wani lokacin da abun da ya ya faru aka yi sallan ya juya ya tambaya sahabbai lokacin kaga abun yana sabo ne duk abinda kuma manzon Allah ya yi shi ne ake bi waɗansu suka yi shiru aka ce ya ce ya tambaya ya ce sallar na mun yi ƙari ne sallar su ba eh, aka ce ya eh, lalle mun yi ƙari sai dai idan aka ce dama ƙari yau ya zo ne to shi kira amma na ma inda yadda muke yi kullum ne to an ƙara to sai manzon Allah ya gyara duk salloli na manzon Allah ya gwada yadda ake yin ƙabliya da kuma ba'adiyya kuma malamai sun yi iya ƙoƙari sun fitar da wannan yau ya iso mu ba tun yau ba idan ka duba a halari ina gani yanzu a nan ba wanda bai girme shi ba ko ba shi ne ba to saboda haka ya zama mana wajibi mu yi iya kokari mu dage wajen neman ilimi inda mu yi ƙoƙari mu dage wajen neman ilimi ina amma malami da ya mananta abin nan wa'azi a kan ciyarwa wannan kan sai dai mu sai ina lillahi wa yi ilaihi rajo. domin kaso waɗanda ake gwamnati take ƙoƙari ta raba wa talakawa ma idan da za ka yi bincike ta ƙarƙashi za ka leƙa ka gani gwamnati wani lokaci takan yi ƙoƙari ta turo amma sai a hana shi iso talaka wallahi ba da dadewa ba kwanan nan kwana-kwanan nan ganin irin abubuwan ba sa isa sarkin guna wannan mai martaba zai je ta'aziyya ya tura wakilansa ta'aziyya nan jawar haruna sai ya sako ainihin masara dawa gero har da garin kwaki a kulle ya kulla su ledu a leda leda ba zai gaza kwano hudu hudu ba aka cika buɗin motar sai da ya je nan kwarin lawanti sai ya tsaya sai ya kira jama'a a zo jama'a sun zo sun ɗauka wani bayani ne sai aka buɗe hut aka ce to ai layi kowa a raba masa a bashi aka yi ta bayarwa aka yi ta bayarwa saboda me ya sani idan ya raba a fada zai iso wanda ke kwarin nan ya san ma to ire-iren wa'annan ciyarwan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma mu yi kokari tunda malam ya yi mana bayanai ya kawo ayoyi da hadisai don Allah dama amfanin ilimi aiki da shi ya ilmantar da mu to yana da kyau mu kwatanta saboda waɗanda suka yi da farko sahabbai ne da manzon Allah ya koyar da su su sun ciyar in ka ji irin abun da ma suka yi don babu lokaci ne wallahi kai sai ka rena kanka to amma a gefe guda kuma mun tsame mun yi rowa mun hana amma kuma abinda suke nema shi muke nema shine gidan aljanna yau kai ji kake sahabi ba zai riga ka shiga aljanna ba amma wallahi kariya kake babu gaskiya a ciki saboda me manzon Allah ce waye mudun dabino a tsagin dabino manzon abin nan sahabi da zai ciyar kai ko ka ciyar da dutsen uhudu ne ba za ka kai shi ba to amma na ma aka ce idan ba mu kai su ba to mu yi kama da su to ana da nuna lokaci ya yi. don Allah mu yi iya kokari musamman wajen sallar nan akwai abin da sa na kawo maganar sallar a kalli da badin nan akwai matasa waɗanda suke cutar da 'yan uwa musulmai mutum bai iya sallah ba amma kuma irin waɗanda suke bari liman ya riga su sallah din nan sai an sallame wasu kaga sun zo suna jam'i daga baya ko to wallahi wani da ake sawa bai san gabli ba bai san baɗi ba kai kuma ka zo da sauri ka bi shi wancan ma ya zo ya bi shi sai ka tashi inda za ka bincike shi ka samu wani dan iska ne dan shore shi yau dai ya ga dama sallah zai yi to albarkacin shi musulmi ne ba za ka fidda shi a musulunci ba saboda shi musulmi ne to lalle ne tun da sai har yana tuna lokacin sallah to yana da ɗan saura to amma don Allah ya yi ƙoƙari ya dawo kan daidai to ba abin da zan ce sai dai ba wa mutane haƙuri a yi haƙuri lokacin da yake haka da zan fara faɗin wani abu ne mato amma dai fata wa hana kalla amma wani yadda ba a kalla ba da ya ja hankalinmu ga abubuwa da dama muna masa addu'a Allah saka da alkhairi to wannan dai shi ne ƙarshen wannan wa'azi amma kafin mu tafi mu kira mai rufe mana taro da addu'a musamman maganar da malam ya sako batun aure ya kamata ce kafin kai aure ka san abubuwan da suke kanka na haƙƙin matarka kafin kai wo aure yanzu yamma ka gaji mu ba ka yi kira ai ba zai yi ruwa in ka ganye maulidi ba ka yi shida maulidi mai cika ba ko ba ka bane na mai wajen bidiya nan yau hankalin ba zai ba ku dawo mu tafi mu bi koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda mun san lokaci ya kusa ka san ba a tunawa da annabi ne shekara bayi muna nan bana za mu saka horon da ku insha Allah Allahu akbar ah, wato cin imam na garin mara da zai rufe mana wannan taro da zuwa cin imam na garin mara domin gabanin sa da ta tsaro muna mana addu'a Allah ya saka masa da kai mafi yawanci duk program da muke wannan mutum ne wannan yana zuwa ga shi nan ne yara ne amma dai mun gani wannan alamar yana zuwa sabanin yan bidiya Eh, mun mu na gaba za a yi shi ne a garin shan wani direba insha Allah garin shan wani direba sati uku dan gaba اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وما تغلب ولا أنزل إنك من يجب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب